Sura 37 As-Saffat Redovi Mek 182 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Was-Saffati Saffat tako mi onih u redove poredanih. Fazzađirati zađro. I onih koji odvraćaju. Fattalijati zikro. I onih koji opomenu čitaju. Inna ilahakum la wahid. Vaš Bog je u istinu 1. Rabbu samavati wal ardi wa ma bejnahuma wa rabbu l-mašariqa. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih i gospodar istoka. Inna zajjanna samaad الدنيا بزينة الكواكب Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili وحفظا من كل شيطان مارد i čuvamo ga od svakog šeitana prkosnoga. La jasamma'una ila l-mala'i ala wa yuqzafuna min kulli janib. Da ne prisluškuje meleke uzvišene. Njih sa svih strana gađaju. Duhura. ولهم عذاب واصب da ih otjeraju. Njih čeka patnja neprekidna, إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب a onoga koji što ugrabi, stigne svjetlica blistava. Fastaftihim ahum ašaddu halkan amman halakuna. Inna halaqnahum min tinil lazib. Upita ih, da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? njih stvaramo od ljepljive ilovače. Bel adibte wa jeshaun. Ti se diviš, a oni se rugaju. Wa iza zukiru la jelkurun A kad im se savjeti upućuju, oni ih ne prihvaćaju. وإذا رأوا آية يستسخرون I kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين i govore. Ovo nije ništa drugo do prava čarolija. A iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamabusun. Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi zaista biti oživljeni. I naši preci davni. Kul na'am wa antum dakhirun. Reci, da, a bit ćete i poniženi. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون To će biti samo glas jedan i svi će odjednom progledati. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين I reći, teško nama, ovo je sudnji dan. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Da, ovo je dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Mimo Allaha. I pokažite im put koji u džehennem vodi. Wakifuhum innahum mas'ulun. I zaustavite ih oni će biti pitani. Ma lakum la tanasarun. Šta vam je? Zašto jedni drugima ne pomognete? Bal humul jauma mustaslimun. Ali toga dana oni će se sasvim prepustiti. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون i jedni drugima prebacivati. Kalu innakum kuntum ta'tunana anil jamin. Vi ste nas varali. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين Nismo, odgovorit će, nego vi niste htjeli vjerovati. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين A nikakve vlasti nad vama nismo imali. Objestan narod ste bili. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون I riječ gospodara našeg da ćemo doista kaznu iskusiti na nama se ispunila. فأغويناكم إنا كنا غاوين A u zabludu smo vas pozivali, jer smo i sami u zabludi bili. Fa innahum jevma idhin fil azabi mušterikun. I oni će toga dana zajedno na muci biti. Inna kazalika naf'alu bil muđirimin jer mi ćemo tako sa mnogobožcima postupiti. Innahum kanu iza kila lahum la ilaha illa Allahu jastakbirun. Kad im se govorilo, samo je Allah Bog, oni su se oholili ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون i govorili, Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika? بل جاء بالحق وصدق المرسلين A nije tako. On istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili. إنكم لذائق العذاب الأليم A vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti, وما تجزون إلا ما كنتم تعملون kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti. إلا عباد الله المخلصين a Allahovi iskreni robovi. Ulaika lahum rizkum ma'lum. Posebnu će obskrbu imati. Fawakihu wa hum mukramun. Razno voće i bit će poštovani. Fi na'im U džennetskim bašćama naslada. Ala sururim mutakabilin Na divanima jedni prema drugima. Jutafu alaihim bi ka'sim min ma'in. Biće posluženi pićem iz izvora koji će stalno teći. Bajda aladzati li šaribin. Bistrim i prijatnim onima koji budu pili. La fiha gaulu, wa la hum anha yunzafun. Od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti. Wa indahum qasiratu tarfi'in Pored njih će biti one koje će preda se gledati očiju prekrasnih, كأنهن بيض مكنون kao da su one jaja pokrivena. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون i oni će jedan s drugima razgovarati. Kale kailum minhum inni kane li karin. I jedan od njih će reći, imao sam druga jednoga. Jakulu a innaka la minal musaddiqin. Koji je govorio, zar i ti vjeruješ? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون da ćemo, kada poumiremo, i zemlja i kosti postanemo, doista račun polagati. قال هل أنتم مطلعون hoćete li pogledati? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. I oni će pogledati i toga usred džehennema ugledati. Qalat Allahi in kitala turdin. Allaha mi, reći će, zamalo me nisi upropastio. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Da nije bilo milosti gospodara moga, i ja bih se sada mučio. Afama nahnu bimajitin. A mi, jelde, više nećemo umirati. Illa mautatana l'ula, wa ma nahnu bimuadzabin. jednom smo umrli. Više nećemo biti mučeni. Inna hadha lahu al-fawzu al-azim. To će zaista uspjeh veliki biti. Li misli hadha falyamali al-amilun. Za ovako nešto neka se trude trudbenici. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم A da li je bolja ta gozba ili drvo zekum, إنا جعلناها فتنة للظالمين koje smo nevjernicima kao kaznu odredili. Innaha šajaratun tahruđu fi aslil jahim. To je drvo koje će usred džahennema rasti. Tal'uha ka annahu ru'usu šajatin tlo će mu poput glava šeitanskih biti. Fa innahum la akiluna minha famaliuna minha albutun. Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti. Thumma inna lahum alaiha la šauban min hamim. Zatim će to s ključalom vodom izmiješati. Thumma inna marđi'ahum la ila jahim. A potom će se, sigurno, opet u džahennem vratiti. Innahum alfau abaahum dhalim Oni su očeve svoje u zabludi zatekli, فهم على آثارهم يهرعون pa i oni stopama njihovim nastavili. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين A i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ Iako smo im mi slali one koji su ih opominjali. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ Zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti. إلا عباد الله المخلصين Samo nije bilo tako sa Allahovim robovima iskrenim. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون A kad nas je Nuh zovnuo, mi smo se lijepo odazvali. ونجيناه واهله من الكرب العظيم Njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili. وجعلنا ذريته هم الباقين I samo potomke njegove u životu ostavili. وتركنا عليه في الاخرين i u naraštajima kasnije mu spomen sačuvali. Selamun ala Nuhin fil alamin. Mir Nuhu od svjetova svih. Inna kathalika neđzil muhsinin. Eto tako, mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Innahu min ibadina al-mu'minin. On je bio rob naš, vjernik. Thumma agraqna al-akharin. A ostale smo poslije potopili. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim. Iz jaa rabbahu bi kalbin salim kad je gospodaru u svome iskrena srca došao. Iz kala li abihi wa qavmihi maza ta'budun. Kad je ocu svome i narodu svome rekao, čemu se to vi klanjate? A ifkan alihatan duna Allahi turidun. Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete? Fama zannukum bi rabbil alamin. I šta o gospodaru svjetova mislite? Fanazara nazratan fin nuđum. I on baci pogled na zvijezde. Faqala inni sakim pa reče, ja ću se, evo, razboljeti. فتولوا عنه مدبرين I oni ga napustiše, uzmaknuvši, فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče, zašto ne jedete? Ma lakum la tantikun. Šta vam je? što ne govorite. Faraga alejhim darban bil jamin. I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. Fa akubalu ilaj jazifun pa mu narod trkom dođe. Kale a ta'buduna ma tanhitun. Kako se možete klanjati onima koje sami klešete? Upita. Wallahu halakakum wa ma ta'malun. Kad Allah stvara i vas i ono što napravite. Kalu bnu lehu bunjanan fa alkuhu fil jahim. Pripremite za njega lomaču, povikaše, pa ga u vatru bacite. Fa aradu bihi kajdan fa asfalin I htjedoše ga na muke staviti, ali mi njih učini smo poniženim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio, reče. On će me, kuda treba, uputiti. Rabbi habli minas salihin. Gospodaru moj, daruj mi porod čestit. Fabashsharnahu bi ulamin halim. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين I kad on odraste, toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče, O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš? O, oče moj, reče, onako kako ti se naređuje, postupi, vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati. فلما أسلما وتله للجبين I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, وناديناه أن يا إبراهيم mi ga zovnu smo, o Ibrahime, قد صدقت الرؤيا Inna kathalika najzil muhsinin. Ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra dijela čine. Inna hatha lahu al-bala'ul mubin. To je, zaista, bilo pravo iskušenje. وفديناه بذبح عظيم I kurbanom velikim ga iskupismo. وتركنا عليه في الآخرين i u naraštajima kasnijim u spomen sačuva smo. Salamun ala Ibrahim. Neka je u miru Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra dijela čine. إنه من عبادنا المؤمنين A on je, doista, bio rob naš, vjernik. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين I obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين I blagoslovili smo i njega i Ishaka, a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih. ولقد مننا على موسى وهارون I Musau i Harunu smo milost ukazali. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم Pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين i pomogli im da pobjede. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ i knjigu im jasnu dali. الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ I obojicu na pravi put uputili. وتركنا عليهما في الآخرين I u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali. سلام على موسى وهارون Neka su u miru Musa i Harun. Inna kazalika najzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Inna huma min ibadina mu'minin. A njih dvojice su u istinu bili robovi naši vjernici. Wa inna Ilyasa la minal mursalin. I Iljas je bio poslanik. Il kala li kavmihi ala tattakun. Kad on reče narodu svome, zar se ne bojite? أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Što se balu klanjate, a najljepšeg stvoritelja ostavljate? Allahe rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Allaha, gospodara svoga i gospodara vaših predaka drevnih. فكذبوه فإنهم لمحضرون Oni ga lašcem nazvaše i zato će sigurno u vatru svi oni biti bačeni. إلا عباد الله المخلصين Samo neće oni Allahovi robovi koji su mu bili odani. وتركنا عليه في الآخرين I sačuva smo mu spomenu naraštajima kasnijim. سلام على الياسين nek je u miru i ljas. Inna kathalika nađzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra dijela čine. Innahu min ibadina al-mu'minin. A on je bio rob naš, vjernik. وان لوطا لمن المرسلين I Lut je bio poslanik. إذ نجيناه وأهله أجمعين Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili. Illa ađuzam fil obirin. Osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali. Thumma dammarna l'akharin. A ostale smo uništili. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين I vi, pored nastambi njihovih, prolazite i danju. وبالليل أفلا تعقلون I noću. Pa zašto se ne urazumite? وان يونس لمن المرسلين I Junus je bio poslanik. إذ أبق إلى الفلك المشحون I on pobježe na jednu lađu prepunu. فساهم فكان من المدحضين I baci kocku i kocka na njega pade. فالتقمه الحوت وهو مليم I riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor. فلولا أنه كان من المسبحين i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale. La labitha fi batnihi ila yawmi ubaathun. Sigurno bi ostao u utrobi njenoj do dana kada će svi biti oživljeni. Fanabaznahu bil wa huwa sakim. I mi ga izbaci smo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين I učini smo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون I posla smo ga stotini hiljada ljudi i više. فآمنوا فمتعناهم إلى حين I oni povjerovaše. I njima dadosmo da do roka određenog požive. Fastaftihim ali rabbika albanatu walahumul banun. A upita ih, zar su za gospodara tvoga, kćeri, a za njih sinovi? أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ Zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili? Ala innahum min ifkihim la yakulun. Eto, Oni zbog toga što lažu, doista govore. Allah je rodio. Oni su zaista lažljivci. Astafa al ala al-banin. Zar je on kćeri sinovima pretpostavio? ما لكم كيف تحكمون Šta vam je? Kako rasuđujete? أفلا تذكرون Zašto ne razmislite? أم لكم سلطان مبين Ili gdje vam je dokaz očiti? فأتوا بكتابكم إن kuntum sadiqin. Donesite knjigu svoju ako istinu govorite. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون Mnogobošci između njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni. سبحان الله عما يصفون hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju. Illa ibadallahi l-muhlasin. Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi. Fa innakum wa ma ta'budun. Ali ni vi sa onima kojima se klanjate. Ma antum alaihi bifatinin. Ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti. Illa man huwa salil jahim. Možete samo onoga koji će i onako u vatri gorjeti. وما منا إلا له مقام معلوم Svakome od nas mjesto je određeno, وإنا لنحن الصافون mi smo u redove poredani, وإنا لنحن المسبحون i samo njega hvalimo. وإن كانوا ليقولون A oni su sigurno govorili. Lau anna indana zikram minal awalin. Da smo mi knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji. Lakunna ibadallahi l-muhlasin sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni. Fakafaru bih, fasaufa ja'lamun. Ali u Kur'an ne htjedoše povjerovati i znaće oni. Walakad sabakat كلمتنا لعبادنا المرسلين A riječ naša je davno rečena o robovima našim, o poslanicima. إنهم لهم المنصورون Oni će biti doista podpomognuti. Wa inna jundana lahumul ghalibun. I vojska naša će za cilo pobjediti. Fatawalla anhum hatta hin. Zato se okreni od njih za neko vrijeme. وأبصرهم فسوف يبصرون I posmatra ih. I oni će posmatrati. أفبعذابنا يستعجلون Zar oni kaznu našu da požuruju? فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti. وتول عنهم حتى حين Zato se okreni od njih za neko vrijeme وأبصر فسوف يبصرون i posmatraj. I oni će posmatrati. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Veličanstven je gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni. وسلام على المرسلين I mir poslanicima. والحمد لله رب العالمين I hvaljen neka je Allah, gospodar svjetova.